Eta astelenero bezala kirol jardunaldiaren eh, errepasoa egin ondotikan analisi egingo dugu Jose Lopezen eskutik. Kaixo Jose Miguel. jo mirari. Bueno, emaitzak eta entzun ditugu eta bai. orain analisia. Bai, ondo ondo ondo. Xabi Bai, bai, bai. Eh, er, ergo jaitanazi, betik betikoa ez erro jaita hartzen da, eta gero bukatu, sabi betan. Hoi da. Hoi hartu, hoi hartzuko jaiak. Eh? Eta eh? aurrera di ze ospatu eta asmatuko dugu ba. zeu izango da. Beti, urre betu, zeu gure ganei kilometroak, gara gardo dugu, hoi hartu, ba, Da, Eta, gero, nafarroak, oie, eta, bueno, bueno, bueno, bueno, zubi zike, ema, er, eh, ba, zer batzik beti. Hoi da. eh, ez du, lan abakarriko, eh? Pasatu berkatu, bere. Bai, saiatuko ga, saiatuko ga. Erki, erki. Bueno ba? Bueno, ba, gurian hasiko gea kirol Ai. analisi honekin, oi hartzongo e, kirol taldiekin hasiko gea. Eta, bueno, e, orezko erregionalak e, irabazi. Bai, bai, bai, gai minutuan, gola penaltiz gania, <laughs> eskotasatzen dena ez. irabazi, bortera partidu, nahiz azken minutuan penalti igatik ez, ez? Eta, bueno, de penaltia inauz fernandez hartu zuen, eta, eta oso pozik, ez? E, gana pena oso garrantzitsua, jakintza gaina, kusita dator, lehenko, lehenko larun batean galdintzutera betik azten aurka, mm -hmm. eta goiko postu dutena oteko, oso, oso ondo, ia zan, azo kostatzen ira bastea partidua, baina, bueno, e, geho hola kostatzen da ere, garaipena, o, ez, hobeto egiten da noski, hor gozatu edo, ez? E, askotan, eh? Ba, Oso, igual, e, galduta ikusten duzu, baina azkeneko bai. minutu bai. arte ez ez du etxitzen ez dara, eta, bai. bueno, azken minutuan izan bat, bai. ba... Eta, bueno, esango dugu, ba, e, zazpigarren postuan txogula guen mutilak, bai, sei bai, bai, ondo zerkantuta, eta, ea, da gaina atornazte, gozako dugu, da atornazte buruan derbia dako gaina, oso derbi interesantea, baina, bueno, amekeko emango ditut, atezen bezala bai. xerkapila, gero inigo iraola, Josu Txabarri, Iban Pikabea, Beñata Paola Zaz, Jonal Mandoz, Fernández Fernandez, Paolo mendi Ailder Garmendia, Ioriz Aspiros eta Bellar Esponda. Aldaketak, Josu Ibarren, Imanol Jarza, Imanol Marin, Arizo Jarbide eta Jon e, Garmendia. Ezan bezala gola, Inaut Fernandezek, e, eh, penalti tikan. Zuk ezan bezala, ondo ezan bezala, e, bueno, zazpigarren, baina, bueno, hemen errani di lider betzi punturekin, bigarren alatxabe eta zazpi punturekin, eta gero dia, bat, bi, iru, lau, Bo zeitalde, Eh? Mhm. Goian zirekin berdin duta, zei puntu eh? Mm -hmm. orduan, goian. eran postuan eh, Mondragon, puntu ali gabe, lagur berdin, eta urola eh, punto, punto batekin, ez? Mm -hmm. Eta zan, zan du, zan du, zan du, zan -huh. aurre zarre, aurre, izango da partida oso, iazan, turin oso fuerte interzio zira gainea, bilek edozte berdin duta punturekin, eta turin gaina bat daute batzuk ez, dela jokatzen edo erizko regionalean, eta egin partio polik izango dugu aditzen, eh, lekuena futbol zela jan, eh, lautarritan, eh, mm-hmm. laru batean, eh? Vale. Oi mutilak. Oi neska, kainorga, oi hartzun izan zen e, atzo? Atzo edo eren egun. E... Atzo, atzo bai. Atzo, bai. eta, eta ban, banako berdenketa Bana, ezin gian, eh, oi hartzuarrak, eh, nahi, nahi minezin, aukera pila bat, Eh, eta denbora aldi horra dihua, eh? Hau, eh, e, eh, joan dia, baina ez dute, ez dute matzen azkeneko, azkeneko metrotan, eta pena bat ez berniketa, eta horrunta punto gutxi jo, eta goikuak aurra dihuazte, eh? eskapazen ari dira. Uh mhm. -huh. Baina, bueno, ea atorren astean, e, atorren astean buruan e, txian ira, ez duten, eta berri zopiskatek hainetan dinez. E, eta, bueno, amaikakoa atezain bezala, eh, a ver, Ainitze Rodríguez, quiero Ane perez, Amaya Vázquez, Nerea Bancés, Alasne Engoetxea, Alice Chabé, Marina González, Irantzu, Leire Baños, eta Maide Regea. E, eh, aldaketak, Alasne Inciarte, Estibajo, Jone Briñas, eta Naya Mendiable. Uh -huh. eh, gola, gola zatuzuna, eh, Irantzu izan duzen, Eta zarkapena lider zainazio eh, amar punturekin, bigarren aurrera bitoria bezirekin, eta pedeak zigarrego jartzun bost punturekin, eh? Orduan azibortzai mhm. mm -hmm. bazten. Eurreko partidua igandean, e, eh, e, eh, goldi txokarra lekura forza baina igandeko ameiketan, hori jartzun eta paul darrak. Mm -hmm. Paul darrak hauek, non dia? bakizu, Josimel? E, ez tegizio tegizte bizkaita dian edo ez tegizte mm -hmm. bizkaitarra dian, eh? bizkaitarra kona parra bentzat. Mm -hmm. Vale, ba, hoxe, hoi hartzungo taldei dago kionez? Bueno, bai, jarri jaitxu dugu ezetzen eta... eh, beste baiakin, uh mhm, -huh, bai. regionalak pasaiak iru hoi hartzunek iru, hoi hartzuarra bigarren, horrezko juveniliak hoi erranik bat, hoi hartzuarrek 6 puntu, eh, 6 puntu damate, dite, e, eh, berritu, berritu da dizute bost talde, osea, que behare hor e, eh, lentkoiko postuan, Gibareto futbolean, Gipuzkoko lehen mailean, oiartunek zei aierru bat, iru puntu, lehen partidua irazita, bigarren maian Power Rangers bi e, laskuraniek e, lau, lehen partidu izan dut bere, e, dirugarren maian Peskados e, eh, Ferrerez bi, baobak iru, horiek ere, hori azuarrak, e, lehen iru puntuak. Mm -hmm. Bueno, ba, ondo hasi Ordunez, ordo, nez, e, publikoak. Bai, hori da, de Power Rangers kreuta, denak iru diga, mhm. eta iru egitazia, zaila izango da, temoraldian, zehar baian, tokatuko da, eh, izango da. Bai, bai, bai, dudik gabe. Bueno, zerekin jarraituko dugu? Neska jarraituko dugu, lehenengo bai. maian. Eh, Erreala kaldu intzun etxian, utxeta bat, atletiko Madriden nauka, gaina hemen Larraiz Lukasen eumenaldi izan duzan, pena bat, ez zutela e, eh, bere kapitania izan du da e, Mikel Aramburu bezala eh, ralian, bai. pues, Larraiz Lukasen urte pila bajokatzen eta eumenaldien berezila ez, baina izin izan zute irabazi. Gero, Eh, atletik ez zendo dihua, irabazi dintu Sevillan, Sevilla paz atletik elau, eta lagunarek utx, e, eh, olibentza giru, atletik eh, eta radio lider amai punturekin, amabi garren rala iru punturekin, eta azkenik, azkena lagunak e, puntu gabe. Mm Bigarren be mailan e, lider dihua alabezek amagoz puntu, nahizta galdu, azten buru honetan, eibarren aurka, eibar berri izan duzen, bai. eibarren iru alabezek bat, e, zan zerralak egaldu itzen ere, utxeta iru, barakaldoan aurka, eta e, reunionek irabazi intzun kampuan nojan, nojak utz, reunionen mhm. bat, zakapen alabez amagoz puntu, e, lehidak amairu, eibarrek amairu ere, eta tuledanak amairu, e, hori perrintuta. E, reala osan ze sortzi punturekin amargarren, erral union, e, amaikia garren, e, e, sortzi punturekin. Hori da, berdintuta. Mm -hmm. e, bigarren mailan lehen hiru postutan txugu, Elche, bilarreal eta Sabadell. Hori da, hori da, eh, lehen, zotan, hori, e, Racing e, eh, geitzen zaitzen taldea amabi garren, bezi punturekin, badiru di pixka bizkan gorruz dozela, mhm. eta jetzira postua godala da jara, eazkulez esportin eta bidandez, ariz taldea, e, eh, jetzira postuan, eh? eta bitu zetan dut zeremen esportin, eta eazkulez ere jetzira postuan, eh? Mhm. bigarren mailean. E, eh, Mirandez, zer da, aurten nio berria e, bai, bai. bigarren mailean? Bai, bai, bai. Ezeri, jokatzen dure, raleko joa izan duak, mhm, uh bai eta gero rabiz bujik esatu bezala atxau jartzu harrat, beha pasetarra, eta gero bat dituzte horre, este, Euskaldun jugadore pila bat dituzte, eh, iesa. Mm -hmm. Bueno, e, lehen mailakin hasiko gea, pentsatet bai. gustoa edateko bai. modu antzatela, bai, bai, bai, realtzaliak. Bai, bai, bai. partidua ikusi zerun, mirari, mhm. eh, ikusi mm -hmm. e, ikusi ikusi duzun horre errazu binak edo er, zerbait ez, e, eta boro bidea partidari ezan atletikek e, pizki presi joaneko kaskarra mantzian, eh? Mm -hmm. Reala jara indengo zapitan que zen, aukera que yo, esta pigarra ja, olatu ya, bezala, gaietik la toda ez? Eta ez esta es la Zula, bueno, pigarra el partido de la calle de eta el de da esta ez, usted ez? esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, bai, bai, bai, bai, bai, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, esta, Eh, hor e, ikusi zen e, Llorente Atea eta Atletike egetzula bate asmatu bigarren zatian oso betik. Bai. Nesko no, kanpor izango zen ofizia klabea, eh. Uh mhm. eh, -huh. normalia Markle bisketa horrezio, eta gozutuza eta Markle eta jarri zituzen nahiko nahiko ondoan, eta Markel jarrak izan zen jarrak menikuten zailo baloia hartu eta beak e, bat banatzea, ez? Mm -hmm. Eta nik uste dut e, Markelek intzulana atzean, eta gero banatzeko moduan e, jarrak mendik, intzitun joa pare bat oso zonak, intzut beha bai. Grisbanekin batian eta zrutuzak ez dugaztu berre e, Kristo partidu intzula ere, uste horiek izango nituzke Grisban, e, mendik eta zrutuzak intzutela partidu bikaina, eta janen zioten, desiko, zean, kapor mhm. Eta, mm -hmm. egia zan, nik, ikusuten aspaldiko atletik eh ikasiera, eh, ikasiera. Eh? Ez dakit eh sentsazioa den edo eh atletiken eh, barruan eh bueno, ez da orain giro honikan eh hainbesteko edo lentzakanten giro honoi eh azken ordukoa da goizteko entrenamentuan bai. eh bai. Fernando Llorentek entrenamentu utzi dula eh Aserretu bai. delako zeakin, bielsakin? Bai, bai, bai. Oantxe, irakurri dute ben interneten, eh? Iezan e, bai, e, eh, intensidade eskatzen zidura bilzak eta jorente pixka bat egin moskeatu edo etxan dutela eta kale, bo, ez aldakera da dula jorente, ordu nola diren gauzak, jakiro txarra eta, bai, eta nazi, ja nazi, eta kostako da, eh? E, Zoluaz madia eta, bueno, ozte dakaten partide Europa ligekoa, eta ez daute baitz honek egiten, gero derbi osasunaren aurka, eta, bueno, ikusiko, ikusiko dugu, zer, zer, zer, ez? Azken batean, ez badau talde sentsazioi, bakoitza bere aldetik bai. baldin badabil, bai. ba, zaila da aurretia, ez? Eta bai. gehiago, ba, futbola edo kirol, e, taldeko kirola denean. O, amekin jokalei okatzuten, gehi ge, aldakelea gazetinak, edo, bueno, mm -hmm. ebankiloan aurkian, eta kirotxarra baldin bada, e, eh, nahizta onak honak izan, e, posibile dute hor soloan zartu, eta eta eta ikusko dugu abertzea gertatzen baina honek ekarriko du, eh, duen eh, gaur bot, osea, e, eh, da joatia, bai. e, eh, azetik ikarko batia ez. Eta, bueno, hoi izango dugu, eta gero, ez egite eh zururen bigotea buruz zebatzea komentatzeko edo, zer utziko dugu. Ja, <laughs> mar, mar, Martin Kitxo edo Martin Txikito zen gaur, bai. Martin Txikito utziko dugu edo bizka bat. Bai, ingo dugu horren analizi sakonagoare, bai? Bai, bai, eh, nehi mezu bat e, eh, bializin, bai. zekit, e, eh, zuzen zuen horri gual bikingo pelikula matikera izela ondarra bilan edo ez, bere nezkalaunan bai. biziten lekuan eta gau oh, aposton bat, edo, edo laroi barroen amarka dut zemeizun ez. Bai, edo, e, indarren maten bai, jo? Bide ustez, zaten jo, indarra ematen jo nahi dut, Nik eh, atzo erantzun izun bezala, eta gaur bai. esango izut, indarra bai. ematen bai jo, eh, kanpoko partidetako talde guztiak utzi dezala, eh, bigotia? Ba, hau zara eh? Bai. Hau <laughs> zara bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta zantzian ikiara legonian, eh, baina jarri jozela bere zean, takilean. Bai. Alako argazki bat bigotik izan sebuska edo, ez tegit. Bai, eh, guanti eh, bat, bai. Guanti, kantzon de barra gaten bueno, ondo dikuri nasuntu, ondo, bai, <laughs> ordu izaten dira, ez? Baina, bueno, egia zan, ea oan, kapo, zetik kanpo, eh? Mm. Bai. Alare, zetik kanpo, zan bardugu, azero, azero, talde bakarra batik irabazten du, buskutxo eh, eh, bat badugu emaitzak azte bukera honetan, mm. Bai. bi taldek irabazi dute etxetik kanpo, beste denak etxeko irabazi dute. Bai. Aurreko astean, etxeko, etxeko taldeak, batezik, bueno, etxeko taldeak direk irabazi zuten batezik, zera, eh? zera, kanpoko taldeak, Barcelona eduta, beste denak irabazi zuten etxeko taldeak. Gordun, zaila da, gola, eh, etxean, etxean irabazki ere, baina, bueno, hmm. gutxire imagina edo zentzioa, bai. a ber, a ber, a ber, eh? Eta, eta gero, mirari, tota, osasunak. Hoi da, eh? eh? lehenengo garaipena, lauta huts. Ba, bai, eta eh? mhm. behar zuten, eh? Behar mm -hmm. zuten, egizan, eh? hor, eh, urduri azizien, iruñaldean ere, eta, eta, eta, bueno, eh, lauta huts, eta gainea, zentzioa nakin, eta ikusi, pixka bat, lasetiko dila, Eh? urrengo, urrengo partidako. Bai, eh? horrek eh? konfiantza eman goiete, ja ez daude azkeneko postuan, eh? Bueno, e, zuluan daude guaindikan, baina, bai, bueno, bai, bai, emezortzi garren postuan burua, At, burua ah, zera dute biskat, ez? Eh, zolotik gara. Eta, bueno, urrengo azteko, ostenduko partiduk, izango, tarun batean amarretan e, betiz eta reala, eta gero derbia, igandian, e, atletiko zazuna, jo, un partido interesantia, eh? Bai, ba, zakore... kontuan hartuta bat amazazpigarren daola eta bestia emezortzigarren, ba, borroka. bai, bai, bai, Bai, borroka. Bai, Hoi da, ilusturiko izi dugula ja, ez? Eh? Hoi da. Ez, eh, bueno, emaiko emango dugu zekapena, eta bukatuko dugu horrekin ja, Barcelona lidera emezortzi punturekin, atestiko de Madrid bigarren amazei, irugarren Malaga malau, ezkak amaika, laugarren, gildu dia Sevilla Maika, Real Madrid amar, eta Valladolid, eta betiz, betzi punturekin. Jetsira postuan, espanol bat, punto bat, getafe lau, puntu, Osasuna lau puntu eta atletik bost puntu. Mhm. Ba, hortxe, zer kapena. Oida. E, eh, zer egin jarraituko dugu, pelotako? kontuak? pelota dugu, bai, bakito jarteko amaitzeka maitzen zuten. Bai, gaina irabazi dituzte hor, zen bat eta eh, gila zara zondo. Eta bueno, eh, dugu, lau tardiko dugu? Bai, e, bai. arretxe bigarrenak hogei tabi, hola etxeak, hogei, e, Bartzelonan jokatu zen partida. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. eta hori lau zarkatzeko, eta, mhm. bueno, e, eh, zantzun bezala arretxe 2, arretxe bi, dozo, ez nahi ez tegizetan, ez tegizetan, ez ez tegizetan, ez tegizetan, bigarrena da. A, ah, bigarren alda. Bai. Ah, eta ret, retegi bezala, bigarrena ez? E, eh, retegi izango da, berez, seigarrena ozazpigarrena, baina ah, bueno, behar nahi du retegi bi. Retegi 7 eta <laughs> arretxe, 2, baina ez, pixka bat promozita. Bai. Eh, bi eta hoei, eta bueno, zarkatu dela arretxe ez? Urreko, Oida, esango dugu, hau eh, izan du dela, asegartzen e, aurre sailkapena. Hori da. Orduan, e, arretxe pasako da, e, luzaidekua, arretxe. Uh -huh. Jokatuko du, eta, bueno, e, Mikel Idoate eta David Merino e, aste honetan jokatuko dute <laughs> Santo Domingo de la Calzadan. Uh -huh. Da mono horre ikusteko izango da e, Merinoa eta idoate, bueno, idoate buruz burueak utzi du, bi urtetan bai, jarraian, bai, bai, bai. eta bueno, guain. Badula, badula, ba, badula, zera, bai. Lauterdikoan, a ber. Eta gero, bueno, atzo ere, hor beti urteko mutiko batei laguntzeko, ez? Uh -huh. Aimar del Pozo edo, hor, zera mutikoari, bai. Iru Jota Paskualek eh, partida okatu zuten Pablo Razaluz eta Bejinoen aurka, eta, gari duzien, Iru Jota Paskual, e, eh, hori tabi, Pablo eta Bejinok, emez hortzi. Mhm. Eta gero, e, pelotakin ere patxirru izen zorretxarra. Zazpila bete dago katzetik kanpo, bai. eta berriz ere, badidu di, bizkarrez, bizkarretikan ere, e, bankutzein Bai, fibrosia omendu eta, bueno, egia esan patxirru izek, e, ez du, azken urtetan suerteik euki, e, lesioa lesionatzetik, bai. gerritatik beti gaizki, eta... bai. bai. bai. Eta zorte txarra bai, bai. Zorte txarra eta claro, eh, ez dakit guain momentu ondan zenbat urte jo, baina denborare pasa jenda bai. da eta bai, bai, bai, bai. Eta hortxe geho mhm. kontratuak eta ez dakit nola eukiko juzten, eh, enpresak bai, e, bueno, soldata geisten nahi da pelotari bai. guztiei. Eta... Bai, bai, azpeta zakatzen, e, bai, kaxituz eta, ba, bai, bai, e, daiko, daiko zera, bai. Mm -hmm. Bueno, remontia, bat dugu zer bat, ez? Bai, e, Nafarroko txapelketa jokatu da e, mhm. finala hain zuzene, eh? eta gurritza eta izpurua begarrenak irabazi dute, endika, eta etxe berria irugarrenan aurka, E, bueno, urrizak urte honetan ez bagarren txapela du, baina bueno, buruz buruko eta geho, ba, bai. ba, hause, eh? Dobletea, Eta, eh, bueno, aparte, aparte, partio pila gehiagia. Bai, eh? e, lehen dike, bueno, bikotetakoare irabazitazun, parejatakoa, mhm. eta, bueno, montian remontian hasiko dena izango da, bigarren mailakuen e, parejatako txapelketa. Eta horren zai, gehatuko geharremontiai dago kionez, gehoia e, bigarre mailakoa, behin bigarre mailakoa bukatuta berriz bikotetakoa, mm-hmm. gabonetako torneuak, eta izaten juzte. Izan dugu zekotatu. Eh? Bueno, hartuko dugu txirindura izan? Oazen ba. Lo, lo, eta hemen espetakulua imantzuna zen eh, Turito Rodríguez uh mhm. -huh. eta gainean lider eh, ba, beak irazidu, uzin uz rankinen, el, bueno, beak irazidu, eh, bigarren Eta esan deboraldi bikaina ez, horrek e, e, ez, induraz, oso mhm. oso deboraldi oso naz. Bigarren Samu Sánchez, eh, ondo rekuperatu da eh, erroketatik bai. eta, eta ondo gilezan, eta irugarrena Rigoberto Rigoberto Uran, eta bueno, denboraldia ja bukazere dela ja. Eh? E, Rigoberto Uranek e, eh, irabazizun Piamonteko klasika. Bai, oida. Bai, ostegunean, ez da? forma bukatu duenek. Oida. Forma bukatu duenek. Bueno, ez da. Eh, nivela gestera gutzen eta ez da zu berriz jotzen eta mm. eta bueno, ni ez dago otro de dena, eh? Bai, ez da. Eh, Jose eh aipatuko dugu, bueno, ja aurkeztu dutela baitare hirua, bai. 2013ko hirua mm -hmm. eta mhm. bai, Napolesen bai, bai, hasiko da. Eh, pakatu? Napolesen maiatzen ah, lauian. Bai, bai, bai, eta bueno, errojupekoak edo aukera izango zela, zetik anortzutu irekuru dutenez, izango dutela errojupeko bat leko luzea, berroi eta gehiago kilometro, berroi eta mhm. kilometro, e, gero e, igoera kontra errojupeko bat, bat, ez, ez kronezkala bat, hoi kilometrokoa, eta gero tal dezkare bai, pekoa, bat, orduan, ez da zango hau zer, e, iaz bezala eta aurrukurtu bezala, giru adena mendila denikan, ez? Mm -hmm. Bizkatik dutela, ez, bizka bat hor, e, berdin du, zeatik ah, bestela hor eskala zaleak aukera bai. zakaten ez. zero, hor e, interesatik Alberto Contadorrek parte hartuko du, mhm. Edo, bueno, e, ja zigorra bukatuta, baina beak esan du ikusi beharko dula lehenengo e, turreko ibilbideak zein dien eta horren arabera hartuko dula bai. parte. Bai, nik uste dut, eproposta, eh, girua, gaine, zei, zei eta badira mendilen ere, errosko gupak ere morroska, eta nik uste dut eretzako, bai, bai, ideala. Eta, mhm. bueno, e, eh, izan dugu, eh, txirindura izan eizta guen e, bukatu demoraldi ja, bueno, egon goga, egon gotu balantze bat, gaine, ikrasta rostare horza bilela ja kontartu dela usatzeko, oh, eta no, ez dago egiteko urtean zehar eta eta gero ja, eh? Eta bueno, Ndularitzak egin bukatzeko, ba esan Espainiako pistako txapelketa jokatu dela asteura Mallorcan mm. eta Euskadik e, Euskadiko selekzioak amaika domina lortu ditula mm. eta mm. bueno, Ana Usabiagak lortu ditula 3 eh, eta hoietako bat bere aizpakin, e, irenekin. <laughs> e, geho guain e, gehatzen zaie ez dakit eh, kanpoan txapelketan bat edo jokatzeko, baino Espainiako e. federazioak esan die diru laguntzaik ez dietela emango eta orduan mm. ba, belodromo hau zita berriz errepidea, teberko bai. dutela. Nikolanak emene, deni bezala. Nikolanak. Eta bueno, txir, bueno. esan, e, niri ziturria gaitxe berriak, ja mm. goita bai. urtekin utzi dula txirrindularitza. Bai, bai, hori uste pila bat ez. Hor, e. txirrindularitzan, eta, bueno, iristen da, ez, momento baina utzi berra, eta beha ikusi du on izango dela, ez, eta deni tokatzen dituena, ez, jakin inberdela ere pixka bat, ez, noiz, noiz, errepidatu. Hoi da. Eta, bai, nabaitxiko nabai da bere, bere faltara, eh, nabaitxiko da. Bueno, zeski, bera dugu, zerik hemen, bai. aldiak porrota. Bai, xailkapen eh, nikan ez dut hartu, emaitzekan, azkenian. Iru, iru gadutxu uste eta gara, gara, gara, da, gara, aldia, eta lagunarok eh, jostako jo urtean lehen urteko iasko moraldi egia, joan janiko eh, interes importanteak edo onak juri inzaio, eta eta hor duen mhm. galdu gintzun juventuen piztan, lau eta betzita iru eta mairu, baskoriak ere galdu, e, zaragozan, kai zaragozan aurka lau ba, eta sortzita iru eta mabost, eta jeskorez bizkaiak e, ere galdu, gran kanea zen, iru eta iru, pero eta orduan hor duen, Eta, zeu nubeltza, eh, anotoren azte buru, no, eh, bai. eh? Eta moto hartuko ditugu hemen, eh? bai. eh, moto eta ni pedrosa, Katalana e, bigana Jorge Lorenzo, irugarren Andrea Dovizioso, txakepena e, eh, lider Jorge Lorenzo berre, berreunda laroita marputurekin, bigarren da Dani Pedrosa berreunda berreunda mezatzen pasipunturekin, irugarren Casey Stoner eunda laroita zei punturekin. Eta moto bian, txakepena benengo e, eh, dijo a lider, dijo a Mark Marquez, berreunda berreunda punturekin. Eta moto iruan, e, eh, lideri joa Sandro Cortese berreunda berroita bosputurekin. Esango dugu, mm. Efren Bazkezek bosgarren postua lortu zula, baina guztua zeola e, indako e, itzuliakin. Kusitaz, e, maila dagoen, pues, normala. Eh, gero, hemen, bueno, golf hartuko dugu, hemen izan bai. da Ryder Cup edo, ez, zatu batu errak Europan eh, kontra, ez, hor jokartu, ez, golfista honenak, e, eh, gainea, ez gutxe darra bitarra, zera, kapitania, eta mm. rikarra, ja, zetik, e, badiru batu errak, ja, irabaziko zutela, zetik, e, bueno, distantzia ikaragarria eta atzo barriz buelta mantila e, zean, bakagailuari. Mm -hmm. Eta e, eh, irabazien zuten Europa, ez, dela ez da behar sinizten ez, ez e, ja ematen zuten ja ontza, ja irabaziko zuten ezatu bat horrak, eta kirola hola denez, jata buelta man. Bai, e, azkeneko momentu arte, lehen esan o, duguna azkeneko ez. Momentu arte, azkeneko momentu arte. Asiera nahi patu dugun azkeneko momentu arte ez da jakiten, ze pasa, pasa posible dun. Arri, arri, eta orduz, bueno, zan ere, ez tegi jauztut gaini azkerik urte eta Europak e, eh, ikello irabazi itxula, estatu batuaren mm -hmm. e, aurka, eta, bueno, eta zan, txemalo zabaltzela, gaina kapitan bezala. Mm -hmm. eh? E, gero, barato maratoia, jokatu dare, bai. Berlingen, eta, bueno, hemen betikuak, gani eta arbat e, mutiletan, e, Geoffrey Mutai, eta emakumeetan berriz etiopiarra, irabazle, ez? Aberu mm kabede. Ematen zun e, eh, kerinetarra gonek e, eh, irabaziko zula, lo, ma, marka hautsiko zula, ez? Rekorra, mhm. baina atzereko kilometrotan, e, bueno, pixka pajara edo bajo jako eta ez izan zun, ez? marka, marka utzi, ez? Eta bukatzeko rubia izango dut izkatu ben derbi Oida, izan izan du delako baitare. Biarritz e, Olimpik amabost, abiron baionek amaz, amazei, amazei. Ordu, baina bat, hemen e, irabazle, eta mm. zetik aneko geizke azintze, abironek, bai. eh, liga, biharri zobeto dihua, berez, anoetan jokazteko azen? Bai, nahi horrek eh, arretu zin? Baina, baina bat, krizia, aziera bai ondo honea eta, bai, bat zentzian, ipara dut ikanen, baina eh, dena bitu da, Eta, gara, bat, genian partidu jokazik jartitzute, iru olau urtean, eta, mm. eta, eta, eta, eta, pasa, eta, eta, eta, eta, berraina e, zarrera ikaraldean, eta, bueno, bertan bera, utzi zuten emeanoetan, eta jokatu zuten e, biarritzeko zean, ez? E, mhm. han, kanpoa zalaian, ez? Eh? Eta hola, ze, nik zutu egiteko eman jugula, ez? Buelta, kirolari? Bai, bai, bai, indi jogu. Eta, bueno, e, zertuko dugu azte azkenean, mirari? Azte azkenean, dekete? Bai, e, larun batean azpateko da, ez? Bozgarren, aiako harriko, bozgarren, petete, bizikleta, e, maratu, uh mhm. -huh. ja? eta ben beti zela iru, iru ibibide izago dira, zeta urrana, pizkator, bueno, e, e, hola pizkata harina, harina, bueno, harina ez da esarrez, eh, baina, bueno, lazaixio eta gero bestia jan jorruo. Eta dena esateko, bueno, kontatzeko eta, ezako dugu, bueno, antolatzeetako bat, ez? arkait arkaitz iza, oia zuarra. Hoi da, e, azte azkenean, ordu batak bai. eta laur denetatik aurrea. Deak e, eh, ibiltzen da, betetzen ere, eta bueno, kontatuko dugu, badu zek, zek kontatu izango, eh? Hau nola di, joan, eta egur aldi jauna eman adogania, bai. gaur bat irazi dugu ja, eta, eta, bueno, abertzez jende asko aputatzen den, eta girona izaten den, eh, bidari? Hoi da, seguru baiet. Bai, bai, bueno, ez dut ja nahiko... Gogoratu araziko jau entzule, iluntzeko zortziterritan <laughs> errepikapena jarriko dugula, saionen errepikapena. Zondo, zondo, zondo. Eta azte azkenian, bueno, ba, hemen izango zaitu gula. Kuskura, zazkene hor du, mirari? Hoi da, Josimien López, eskerrik asko, berriz ekiro lanalizi jau iteatik ero bezala. Vale, ba. Eta azken arte. Oz, ondo, venga va. azkulari, aio. aio.